tieši viņa dziesmu laikā, ka šīs, dienas, šīs misijas dienas būs tādas mierīgas. Ka šajās misijas dienās mēs tā mierīgi rakāsimies tajā savā matu kastēs, ko Čaks piedāvā priekšā šo būtību. Mēs nevaram krāpēs un tās nevajadzīgās lietas ārā. Kamēr mēs aizkrāpēsimies līdz tai vietai, kur, kur ir tas īstais tā pasaules misija. Un tad atraduši to, mēs sapratīsim, cik tas ir dārgs un ka mēs to liksim lietā. Līdz tam mums ir esat jākāpjas. Man tāds sajūtas, varbūt jums arī. Bet tagad mēs aicinām Andru, un Andra mums teiks liecību. Visīs dienās būs vairākas liecības, un šī ir pirmā, ko teiks Andra. Sagaidīsim! vai kā es izskatīšos, tad no es centos apģērbties un tā, ka, nu tā, lai viņi domā, ka, nu, man viss ir kārtībā, viss superīga dzīve. Un tad es tur tā sēdēju, skatījos to prezentāciju un sapratu, īstenībā jau stāsts nav nemaz par mani. Stāsts ir par Jēzu, ko Jēzus izdarīja manā dzīvē 2010. gadā. Tad, kad es beigšu stāstīt, kad uh, mans desmit Kādi no jums mani atcerās, kā misijas dienu vienu organizētājiem, man ir prieks būt šeit. If you didn't understand what she's saying, there are headphones down on the back of the room, so please get it. You'll get translation in English. Yeah. um, Armijas ikdienā mēs aizgājām mācīties uz Kristus mācekļu skolu. Un, tā bija skola, kas man sagatavoja tā īsti šim misijas darbam. Bet pēc šīs skolas mēs uzzinājām, ka mēs dosimies misijā uz Ukrainu, Grūziju. Un, tā, un tajā brīdī es domāju, nu, Dievs, varbūt es braukšu uz Grūziju, bet nebraukšu uz Ukrainu. Nu, kaut kā nevar iedomāties, kas un kā. Un tagad es parādīšu kādas dažas bildes no tā, kā tur izskatās. Šī ir mūsu brīnišķīgā virtuve, kur bija gāzes plīts, kas, kas laida gāzi, un mēs varējām ēkas nojaukšanas lietu atrisināt ar vienu sērkociņu. <laughs> Uh, šī ir meiteņu istaba, bēniņi. <laughs> Uh, šis ir vēsturisks moments, mums ir duša, kā jūs redzat, mums brīnišķīgi puiši sameklojumi un dēlēm un plēnus tādu mājiņu, augšā uzlika atšaku, kur uh, bija augstais ūdens, un tā mēs tur mazgājāmies. Tad, kad bija vējš, tad bija jāiestājās stūrī iekšā un jāskatās, nu, lai tā plēna neizpūšās projām. <laughs> Uh, šeit mazas, mazliet bildes no tā, ko mēs darījām. Mums bija ļoti daudz tieši ar bērnu kalpošanu. Mēs uh, uh gan sportojam, šeit ir mazliet redzat, ka šī Ukrainas pieredze bija tāda kā atgriešanās pagātnē, dzīvojām mazā ciematiņā, kur brauc ar zirgiem, ļoti daudz ravēju, bet man īstenībā ļoti nepatīk ravēt, bet Ukrainā es ravēju tā, kad es slavēju Dievu, es, es teicu, lielāks lietas notiek šajā pilsētā. šeit dažas dzīves ainiņas. Jūs redzat mūsu pieredzināto vārnu. Viņai ļoti patīk hip-hops un viņa kustās hip-hop ritmu. Šeit jūs redzat, kā tiek gatavots ēdiens, skaistuma procedūras misijas laikā un kā mēs mazgājam veļu. Mazliet par tām atziņām, kas man radās Ukrainā Um, misijas ceļojums sākās diezgan traki, tāpēc, kad es no Latvijas biju aizvedusi uz Ukrajinu piesūkušo sērci. Un, uh, man pateica ārsts, ka 99% ka man ir vainojāts encefalīts vai laimslimība, uh, bija temperatūra, muskuļu sāpes un uh, tā tālāk. Uh, bet tas, kas man iedrošināja, ir pants dzīvot, man ir Kristus, mirt ieguvums. Tad, kad es atgriezos no ārsta, bija tā, ka es iebīju guļamaisā, paņēmu bībeli. Ārsts bija pateicis, ka diezgan ātri man kā, uh, pazudīs atmiņa un tā, un es domāju, nē, cik vien ātri es varu, man ir jāiemācās bībeli no galvas, to man neviens nevarēs atņemt. Uh, vēl tāda lieta, tad, kad ir rītīgi grūti, vissvarīgākā lieta ir slavēt Dievu par to, kas viņš ir. Tā teikt vienkārši slavu, pateicību, pavadīt laiku lūkšanās. Vēl viena atziņa Dievam nav vienalga. Dievs darīja tāds brīnums, kad kādai meitenei, kas bija ļoti saskumusi, viņš pat parādīja septiņas krītošas zvaigznes. Tas bija arī mūsu komandai kā tāds apstiprinājums, ka Dievs ir ar mums. Tā kā Dievam nav vienalga, viņš mums uzdāvināja brīnišķīgu nakti Melnās jūras krastā. Nebija īsti izvēle, bet uh, gulējām Viljām zvaigžņu viesnīcā zem lejas debes. Nakts laikā sākās tāda maza vētra, bet es gulēju Rudens bija tik ļoti karsts, ka daudz izvēlējās vienkārši gulēt ārā. Uh, arī tur mums nebija īsti nekur mazgāt vēļu. Um, uh, Grūzijā ļoti ierasta lieta arī tā, ka viņus jau govs var staigāt pie ielām un uh, meitenēm obligāti jābūt svārkiem garākiem par tādiem garākiem par ceļiem. Sākām kalpot sākot vākt atkritumus un tādā veidā īstenībā liecina par to, kāpēc mēs esam tur un ko mēs darām. Ļoti spēcīga kalpošana bija sviestmēsīša kalpošana, kad mēs komandas attaisījām sviestmēsītes un devāmies ielās, dalījām cilvēkiem, kam trūkst ēdi, lieta, ko es pastāstīšu, ir tā kalpošana, kas tā kā izmainīja manu dzīvi par 180 grādiem. Tā ir kalpošana kurdu nu bēgļiem. Nu, šeit jūs redzat sievieti, un uh, viņa ir māte daudziem bērniem, un šī vieta, kur viņa atrodas, ir viņa tāda ikdienas uzturēšanās vieta, kur viņi ēda, dzīvo, spēlējās. Uh, šādu skatus bieži redzēt ir bērni, kas guļ uz kartām gabaliem un tādā veidā uh, lūdz žēlstības dāvanas. Un uh, šie bērni tā dziļi, dziļi manā sirdī, jo es, es vienkārši sapratu to, cik daudz mums ir dots. Un šie bērni īstenībā, viņi nemāk nelasīt, nerakstīt. Viņiem nav nekā, bet viņi ir vieno tādiem laimīgākajiem cilvēkiem, Viņi nepriecās pēc tā, kas viņiem nav, bet viņi priecājas par to, kas viņiem ir. Un šeit jūs arī redzat, mums bija arī organizējām tādas kā sapulcības vai bērniem tikšanās reizes, bet daudziem tiem bērniem arī teica, ka viņi nu, nevar nākt līdz viņi nav savākuši konkrētu naudas summu, jo vecāki viņiem prasa, ka savu kaut gan uz ielā Orsu. Gruzijā gūtās atziņas, ka mums pietiek ar Dievu žēlstību. Mums arī diezgan daudz pietrūka naudiņas, arī bija tāds moments, ka mēs par tā domājam, ka vajadzēs palikt Gruzijā, jo nav naudas, lai aizbraukt mājās, bet tā, Dievs pagodinājās, ka mēs tiešām visi tikām mājās, palika vēl pārglabiem darbiem un Un tad es sapratu, ka īstenībā Dievs ne tikai mūs ir aizsūtījis pie tām divām tautām, bet īstenībā mēs esam kalpojuši veselām deviņām tautām, tāpēc, ka septiņas tautas bija tikai mūsu komandā. Un uh, arī šeit zinu, ka jūs esat no dažādām tautām, tā kā pievērsiet uzmanību jums šajās trijās dienās griež pie kalpoju tautām. Un, uh, Galvenais tas ir mans iedrošinājums, ka Jēzus vārdu un grib jūs lietot savu godam. Un uh, es gribu jūs iedrošināt, ka šajā, šajās misijas dienās arī jūs vienkārši lūkojaties pēc tām iespējām, ko Dievs parāda. Un uh, arī es biju tāds cilvēks, kas tik ļoti gribēja veidot biznesu karjeru. Tagad Tagad man ir tāda iespēja, es strādāju biznesā, bet tagad nu, vairāk ir tā, Dievs, nē, nē, nē, tikai ne biznesa, es gribu būt visiem. Novērtējiet tās iespējas, kas jums ir dotas, un vienkārši aizticieties un aiznesiet